на строк від двох місяців до двох років. Третє. Позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років. Четверте. Штраф. П'яте. Громадська догана. До військовослужбовців строкової служби може застосовуватися покарання у вигляді направлення у дисциплінарний батальйон на строк від трьох місяців до трьох років. Додаткові покарання. Перше. Конфіскація майна. Друге. Позбавлення військового або спеціального звання. Третє. Позбавлення батьківських прав. Змішані покарання. Перше позбавлення права займати певну посаду або займатись певною діяльністю. Друге штраф. Як виняткова міра покарання допускається застосування смертної кари, розстріл за особливо тяжкий злочин. За суб'єктом, до якого застосовується покарання, вони класифікуються на загальні та спеціальні. Загальні можуть назначатися будь-якій особі, наприклад, позбавлення волі, а спеціальні призначаються лише певному колу засуджених, наприклад, позбавлення військового або спеціального звання. Глава 44. Кримінальна відповідальність неповнолітніх. Відповідно, до 10 статті Кримінального кодексу кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до скоєння злочину виповнилося 16 років. Особи, які скоїли злочин у віці від 14 до 16 років, підлягають кримінальній відповідальності лише за вбивства навмисне нанесення тілесних ушкоджень, що викликали пошкодження здоров'я, зґвалтування, крадіжку, розбій, злісне хуліганство, умисне знищення чи пошкодження державного, колективного майна чи індивідуального майна громадян, що викликали тяжкі наслідки, а також за навмисні дії, що можуть викликати аварію поїзда. Якщо суд встановить, що виправлення особи, яка скоїла у віці до 18 років злочин без значної суспільної небезпеки, можливе без використання кримінальної відповідальності, він може застосувати до такої особи примусові засоби виховного характеру, що не є кримінальним покаранням, передача винного під нагляд батьків чи осіб їх заміняючих, передача винного під нагляд громадських організацій чи трудового колективу за їх згодою, а також окремих громадян за їх згодою, направлення винного спеціальні учбово-виховні чи лікувально-виховні заклади для дітей та підлітків. До осіб, які не досягли 18 років, не може бути застосована така міра покарання, як смертна кара, а строк позбавлення волі не може перевищувати 10 років. Також необхідно відмітити, що відповідно до статті 40 Кримінального кодексу при визначенні покарання обставиною, що пом'якшує відповідальність, є скоєння злочину неповнолітнім. Законодавство про судочинство. Глава 45. Поняття та основні завдання судочинства. В умовах формування правової держави в Україні дуже важливе значення відводиться процедурно-процесуальному праву, що здійснюється в установленому порядку конституційним.